Գարունը օծված լրտես։ Կամուֆլաժ բռնակալի պես անտես մեծացնում է սահմաններն իր դանդաղ օրստորը ու հանկարծ բացվում է գիշերվա մեջ մի արնահոտ ծաղիկ պատերազմը մետաղական շախմատ զրնգոցով տղաները բախվում են եւ ընկնում վար սահմանը ասֆալտի վրա է սոսկ իսկ հողի տակ գիրկն խառն են ոսկրերը ճշնամի զինվորներին գարուն է մկանի հոտ խրախճանք հավերժական առնետների, որ եղել են մոլորակի սկզբից ու կմնան։ Մինչդեռ տղաները դեռ մի քիչ էլ կշարժվեն հյուսիս հսկա խմբերով բիզոնների նման ու կվերանան։ Ժամանակը վախենում է միայն կրծողներից։ Իհարկե, բոլորիս ծանոթ ու սիրելի ձայն Սոնավան։ Բանաստեղծը մի երկրի, որի զավակներին նվիրված ստեղծագործությունները ցավոք տխուր են, տագնապոտ ու պատերազմահոտ։ Բանաստեղծ, որն արդեն քանի տարի որպես պայքարի ձև ընտրել է գրականությունը եւ իր տողերում զգում ենք արյան սառը շունչը, կորստի ցավից հոսող արցունքների դառնությունը, Բանաստեղծ, որը երկրից երկիր է անցնում, պատմելով սեփական ազգի ցավը, ակունքի մեջ ցոլացնելով համամարտկային տարապանքի ծանրությունն ու բթությունը, Բայց մարդն այնքան էլ հետաքրքրված եւ ընկալունակ չէ, երբ ցավն անմիջապես իր մաշկի վրա չի զգում։ Պարզապես կան բարի մարդիկ դիմացինի ցավը մեղմելու պատրաստակամությամբ, որից փորձում է կարչել բանաստեղծը, գուցե թե հնարավոր լինի ցավը, վերահասվտանգը, պատերազմն ու մարդասպանությունը կանխելու բուն առաքելություն գործի դնի։ Բարեկամներ, Սոնա Վանն է մեր զրուցակիցը։ Բարև ձեզ, շատ սիրելի Սոնավան։ Բարև ձեզ։ Մենք բավականին երկար եթերում չենք հանդիպել, չենք հանդիպել նաև կյանքում, որովհետև օվկիանոսը բաժանում է մեզ։ Ուրախ ենք, որ դուք նորից եք եկել հայրենիք եւ մենք ունենք այս առիթը հանդիպելու ձեզ, զրուցելու ձեզ հետ։ Մեր վերջին հանդիպումը 2016 թվականին էր ապրիլյանի օրերից հետո, երբ դուք եկաք Ստեփանակերտ, շատ անհանգիստ, տագնապոտ զգացողությամբ եւ 6 տարի անց դուք նորից հայրենիքում եք, նորից դաշնամուրից, պատերազմից հետո ավելի դաժան, ավելի երկարատև, ավելի անպատվաբեր պարտությունից հետո։ Մեզ հետաքրքրում է ձեր ստեղծագործությունների ընթացքը, թափը, Ինչ արել սիրելի Սոնավան այս 6 տարիների ընթացքում, ինչ է գրել, ինչ է երկել նրա գրիչը։ Շնորհակալություն այս հրաշալի զրույցի համար։ Մենք իսկապես նախկինում զրուցել ենք մի քանի առիթներով, միշտ լավ տպավորությամբ եմ հեռացել, թե ձեզանից, թե սիրելի Արցախից։ Արցախը ինձ համար հոգևոր տարածք է, Թեպետ հայրենիք ընդհանուր առմամբ գրողի համար ով ապրում է օտար երկրում հոգևոր տարածք է, բայց ինչ որտեղ Արցախը կարծես այդ հոգևոր տարածքի սիրտը լինի դրոփող եւ այսօր պատերազմից հետո, պարտությունից հետո ինչ որ չափով ավելի սիրելի դարձած կարող եմ ասել, որովհետեւ կորստյան ցավը, ընկած մարտիկների այդ արյունը եւ նրանց մայրերի արցունքով վերստին սրբացած այդ հողը ինչ որտեղ ավելի սիրելի է դարձել, ավելի կարեկցանքի եւ քնքշանքի արժանի եւ այս վերջին 6 տարիների ընթացքում հատկապես պատերազմից հետո ես բազմիցս անդրադարձել եմ այդ զգացողություններին իմ բանաստեղծության ցուցադրություններով, որոնք բարբերաբար երևացել են Facebook-յան էջի վրա, ցանկացողները կարող են մտնել եւ ընթերցել, որովհետեւ այնտեղ հատուկ հողումներ կան հենց Արցախյան պատերազմի, հենց այս վերջին։ Ընթերցում են Սիրելի Սոնա, կարծում եմ դուք եւս համոզված եք դրանում, դուք տեսնում եք, որքան են բացում, որքան են ընթերցում, ինչ տպավորություններ ունեն, մեկնաբանություններ են թողնում։ Այո, ես անկեղծ ասած չեմ դիապետում համացանցային կապը, բայց գիտեմ, որ իմ բանաստեղծ ազգեցությունը սիրող մարդկանց շնորհիվ, որոնցից ամենակարևորներից Սիլվա Յուսպաշյանով նաև ընթերցում է ոչ միայն պահպանում է այդ թարմությունը բանաստեղծական հոսքի, Facebook-ի մեջ այլ նաև ընթերցում է ինձ։ Նրա միջոցով ես մշտական ներկայություն եմ անցանցի վրա, ուզում եմ այս առիթը օգտագործելու, քանի որ ինչպես ասեցի, ինքս չեմ տիրապետում եւ այսպես ասած հաղորդակցության այդ երկկողմանի միջոցին, ուզում եմ այսօր օգտագործելով առիթը շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր այդպես հավատարմորեն ակտիվորեն հետևում են իմեջին եւ նաեւ տարածում են տարածում են այո շնորհակալ եմ բոլորից եւ ինչ խոսք որ այս պատերազմը 44-օրյա պատերազմը չէր կարող վրիպել իմ բանաստեղծական գրչի ոլորտից հատկապես այն պատճառով որ ընդհանուր առմամբ պատերազմը եղել է պատերազմի թեման եղել է իմ սևեռումը վերջին 15 տարիների ընթացքում որի արդյունքում եւ ծնվել էր լիբրետո անապատի համար գիրքը որը մեծ շեշտադրություն ունի ունի պատերազմների, ցեղասպանությունների, մարդու իրավունքների խախտման, կնոջ իրավունքի խախտման, ինձ համար շատ ցավալի հարցերի հետ, որոնց փորձել եմ ոչ միայն բանաստեղծական ձևով ներկայացնել, այլ ինչ որտեղ պոետիկ լուծումներ տալ, որոնք խոհուն ընթերցողին կարող են տանել ինչ որտեղ նաև այդ լուծումների այդ տեսլակ, այո, այդ տեսլականները իրականացնելու ճանապարհին։ Ես շատ կցանկանայի, որ դրանք ընթերցվեն ոչ թե որպես պոետիկ զեղումներ, այլ ընթերցում են որպես իսկապես խորամուխ եղած պատերազմի ֆենոմենի մեջ խորամուխ եղած մարդու կենթանի եւ խորը մտորումների արդյունք եւ իսկապես շարունակեն մտածել խորհրդին թե հիստության թե ինչպես կարելի է ստեղծել մի իրականություն, որտեղ պատերազմները բացառվեն։ Ես գտնում եմ, որ ռոպոգանդայի արդյունք է, որ մարդը այսօր մոլորակի տարբեր անկյուններում մտածում է, որ պատերազմները անխուսափելի են։ Ես կարծում եմ, որ դրանք անխուսափելի չեն, պարզապես դրանք ցանկալի են իշխանության տենչով տարապող մարդկանց համար, այսօրվա աշխարհի տարբեր ծայրամասերում գտնվող այդ առաջնորդների, ովքեր սնվում են երիտասարդ արյան խոսքով, դա իրենց զորեղի զգացողություն է տալիս, ուժի իշխանության այդ մոլուցքը, որով տարապում են առաջնորդների մեծամասնությունը։ Եվ մնում են անհակ։ Այո, եւ մնում են անպատժելի, որովհետեւ եւ օրենքներն են իրենք մշակում եւ ստրատեգիան եւ նույնիսկ որոշում են թե որ պատերազմում քանի հոգի պիտի մահանա, ինչ որտեղ իրենք ստանձնում են Աստծո դեր եւ դա իրենց շատ դուր է գալիս։ Ես ցանկանում եմ, որ աշխարի բոլոր ժողովուրդները եւ հատկապես մայրերը, ովքեր ծնունդ են տալիս պատերազմներում զոհվող զավակներին, անդրադառնան այս հարցին եւ միասնաբար կարողանան ընդդիմանալ այս սևերումին, այս մոլուսկին, այս հիվանդությանը, որ կոչվում է պատերազմ։ Դուք ընտրել եք բանաստեղծությունը որպես պայքարի ձև։ Այո, դա ընդհանրապես ստեղծագործությունը լինի չափածոտ թե արձակ, որովհետեւ նաեւ դուք արձակ տողեր ունեք, որոնք ճճում են պարզապես այս պայքարի տենդից։ Որևէ տեղ հասնում է ձեր բողոքը, ճիճը, պայքարը։ Ի վերջո դուք Հայաստանում չեք ներկայացնում, որ ասենք անտարբերության մատնվի դուք քաղաքակիրթ, ամենահզոր, ամենագերհզոր գերտերության քաղաքներից մեկում եք ապրում եւ կարծես թե ձեր ձայն առավել քան լսելի պետք է լինի։ Այդպես է։ Ես կարծում եմ, որ երևի որքան հնարավոր է լսելի դարձնել, կարողացել եմ դարձնել լսելի, հատկապես այն պատճառով, որ լիբրետո անապատի համար գրքի շնորհիվ ես եղա համարյա բոլոր մայրցամաքներում, շփվեցի 15-ից ավելի տարբեր ազգերի հետ, որովհետև գիրքը թարգմանվել է արդեն 28 լեզուներով եւ հրավերներ եղել են բոլոր երկրներից գիրքը ներկայացնելու համար եւ այն ընդունելությունը, որին ես արժանացել եմ այդ երկրներում, որոնց ժամանակ տեղի են ունեցել ունեցել շատ կարևոր բանավեճեր պատերազմի թեմայի շուրջ, ցեղասպանության հատկապես թեմայի շուրջ, ընդհանրապես մարդու իրավունքի, կնոջ իրավունքի, որտեղ ես ներկայացնում եմ կնոջը որպես պատերազմի անհատական թշնամի, քանի որ կինը կորցնում է իր ամենակարևոր գանձը այս մոլորակի վրա իր զավակին, հետեւաբար պատերազմը հանդես է գալիս որպես կնոջ անհատական թշնամի եւ այսպիսով կոչ է մարի աշխալի բոլոր կանանց միավորվել եւ ես հավատում եմ խորապես որ պատերազմները կարող են դադարել միայն կանացի փափուկ ուժի միասնականության շնորհիվ մոլորակի վրա։ Ես այս մասին դժվարանում եմ Հայաստանում խոսել, որովհետև մեզ պարտադրվում են պատերազմները եւ մեր ворթիները պարտավոր են պաշտպանել մեր հայրենիքը եւ մեր մայրերը պարզապես հայտնվել են մի ժամանակաշրջանում եւ մի տարածաշրջանում, որտեղ անխուսափելի է իսկապես մեր համար պատերազմը։ Այսինքն եթե պարտադրվում եք հովրա պատերազմը, դու ուրիշ ոչինչ չես կարող անել, քան դիմադրել, քան դու տալ որ քո զավակները գնան եւ եւ ընկնեն այդ մարտադաշտում, բայց աշխարհի առումով հարցը բոլորովին այլ է։ Այսօր գոյություն ունեն միջազգային խաղապահպան հաստատություններ եւ ես քաջալերում եմ, որ մեր հայ մայրերը իրենց զավակներին, իրենց աղջիկներին հատկապես ողջևորեն մասնակցելու այդ խաղապահպան աշխատանքներին, որովհետեւ Հայաստանի փրկությունը որպես փոքրիկ երկիր, որը բոլոր կողմերից շրջապատված է, ես չեմ ուզում ասել թշնամիներ նույնիսկ, պարզապես պատմական իրողությունը մեզ դրել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ բոլորը ցանկանում են տիրանալ այս հողատարածքին։ Սա հայի հետ կապ չունի, սա կապ ունի գեոպոլիտիկայի հետ, գեոքաղաքականության, աշխարհակաղաքականության հետ։ Մենք լինեինք ուրիշ ազգ, միևնույն է, նույն պատմությունը պիտի ունենայինք։ Եվ այսօր մենք հնարավորություն ունենք, եզակի հնարավորություն ունենք դառնալու մոլորակի սիրելին, որպեսզի նրանք ցանկանան պահպանել մեզ որպես ազգ նաև, ոչ թե միայն որպես հողատարածք, այլ որպես ազգ, այլ որպես մարդկային մի տեսակ, որը կարևոր է քաղաք քաղաքակրթության ժամանակակից մարդու էվոլյուցիայի համար։ Մենք ունենք այդ նախադրյալները։ Եվ դուք տեսնում եք կանանց ուժի միավորման դեպքում։ Այսինքն դուք նաև պատկերացնում եք, որ հնարավոր է հայ մայրը, ադրբեջանցի մայրը։ Ես պատկերացնում եմ, որ աշխարի բոլոր մայրերը միևնույն ձևով են սկում իրենց զավակների մահը։ Լինի դա հայ, ադրբեջանցի, թուրք, վրացի թե ռուս, կարևոր չէ։ Մայրը մնում է մայր եւ ամեն մայր աշխարի բոլոր ծայրերում սկում է իր զավակի մահը միևնույն միևնույն ձևով, կորստյան ցավի միևնույն չափով։ Եվ ես գտնում եմ, որ մայրերը, եթե համագործակցեն իրար հետ, կարող են փրկել միասնաբար աշխարհը այս ճարիքից, որ կոչվում է պատերազմ։ Իսկ ուցե մի շարժում սկսել հնարավոր է դա։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ չափով ես կարողացել եմ կնոջ մտքի ուղերի մեջ մտցնել, որովհետև չկա մի կին, որ չհամաձայնվի, որ իր համար ավելի մեծ արժեք գոյություն ունի, քան իր զավակի կյանքը։ Յուրաքանչյուր մահ պատրաստ է մահանալ իր զավակի փոխարեն։ Դա արդեն իսկ նշանակում է, որ զավակի մահը զրոյացնում է մոր կյանքը, մոր երջանկությունը։ Եվ նաև երջանկության կարևորությունն եմ ես ցանկացել իմի վերել, որովհետև երջանկության վրա քաղաքակրթությունը շատ մեծ շեշտադրություն չի դնում, որովհետև պատերազմը մորը զրկում է երջանիկ լինելու հնարավորությունից եւ նրանք չեն կարող քարոզել երջանկություն եւ իրենք մորը կարող են միայն ողբերգություն ապարգևել։ Հետևաբար հակասություն գոյություն ունի այստեղ։ Եվ եթե աշխարի բոլոր մայրերը հասկանան, որ պատերազմները ուղղված են կոնկրետ իրենց դեմ, իրենց երջանկության իրավունքի չարաշահումը, ես գտնում եմ, որ մոր առաջին իրավունքը դա իր զավակից ավելի շուտ մահանալու նրա իրավունքն է։ Դա աստվածային եւ գոյաբանական իրավունք է, որը ոչ մեկը իրավունք չունի խլելու մոր ձեռքից եւ մեզանից խլվում է այդ իրավունքը երբ մայրը իր ձեռքերով թաղում է իր զավակին Նրանից խլված է նրա աստվածային գոյաբանական իր զավակի ձեռքով թաղվելու իրավունքը։ Դիկինսոն ամփոփենք այսօրվա զրույցը։ Ինչ ունեք 6 տարվա մեջ տպագիր եւ տպագրության պատրաստ գրքերի առումով։ 6 տարվա ընթացքում տպագրվեց հայրս ասում էր ժողովածում, որտեղ ամփոփված են իմ վերջին 6 տարիների ստեղծագործությունները, հույսով եմ ունենanak եւ կընթերցեք դրա շնորհանդեսը եղավ տարիներ առաջ, 3 տարի առաջ, սրանից առաջ տեղի ունեցավ գրքի շնորհանդեսը։ Այս ընթացքում ռեգվիեմ է գրվել նույն գրքի, ռիբրետո անապատի գրքի հիման վրա գրվել էր լիբրետո, շատ տաղանդավոր երաժիշտ Վաչե Շարաֆյանի կողմից եւ վերջերս նաեւ նա բալետ է գրել նույն թեմայով, որը կատարվեց Տորոնտոյում, Տորոնտոյի ֆիլարմոնիկի կատարմամբ։ Մեր հանրաճանաչ Էդվարդ Թոփչյանը այնտեղ ներկա էր, որպեսզի չափ տար Տորոնտոյի ֆիլարմոնիկին հրաշալի մի ստեղծագործություն էր եւ ես հույս ունեմ, որ դրա բալետը, վերջնական բալետային ամփոփումը կկատարվի նույն սցենարով, ինչպես ես մտածել եմ, ես հույս ունեմ, որ բալետը պիտի կատարվի հենց հենց Դերզորի անապատի ավազի վրա։ Իսկ Երևանում որին ներկա կգտնվեն հենց այն մեր մասունքները, որոնք դեռ ննջում են անապատի ավազներում։ Կկատարվի հակե Երևանում նույնպես, բայց կկատարվի աշխարհի մասշտաբով եւ ժողովուրդներին, աշխարհի ժողովուրդներին ցույց կտա մարդկային ողբերգության այս էջը, որը շարունակաբար ցավոք կրկնվում է աշխարհի տարբեր երկրներում այսօր եւս ցեղասպանությունները եւ ինչ որտեղ լուսավորը խառնելով ողբերգականի հետ կկարողանանք մարդկային հոգ ոգիներում ստեղծել մի մտնոլորտ, որտեղ կծնվի փրկության բանալին։ Իսկ Արցախը տեղ ունեցավ այս 6 տարի։ Իհարկե, իհարկե տեղ ունեցավ։ Ես մշտապես կապի մեջ եմ եղել իմ ստեղծագործություններով, Արցախի վերաբերյալ ունեմ նույնիսկ բանաստեղծական շարք, որոնց մի մասը դեռևս երևի անտիպ է համացանցում, բայց Արցախը միշտ իմ հոգու մեջ է, ինչպես ասացի, իմ հոգևոր հայրենիքիս բաբախոս սիրտն է եւ նույնիսկ չեմ պատկերացնում մոլորակ առանց Արցախի peace. ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 2-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծուհի Սոնա Վանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք